Ezekieli esura ya 15 Omwate gumukama Orumuri atensi kuwa buli ruganda omugabo gwarwo mwireo omukama omwate ebe wiraya ntakatifu Eyo burabwe mikono 1015 nobukika bwe mikono 1012 Ewiraya yona egyo eliba ntakatifu Mone nomo balirengamu ekitweka eki ganiraine embaju ina emikono bikumbitano ekyo kiriba kya rwensinga ezingoirwe orubuga rw'emikono makumingatano omubiraya ntakatifu egyo oshalemu ekitweka kyobura bw'emikono enkumi makumingabi naitano nobukika bw'emikono enkumi 10 omunimo rwensinga erigya omwanya ogutakatifu ekitwekekyo kiba kitakatifu omusi ya Isiraeli kibeke abakuwani abakora rwensinga abangoba kunkolera guliba mwanya gwabo gwobombeko mara ekitweka kyensi ekitakatifu arwa rwensinga ekitweka ekindi ekyobura bw'emikono enkumi makumi gabi na 5 nobukika bw'emikono enkumi 10 kiribaki barevita abakora rwensinga obwo buliba butaka bwabo bwokombekamu ebigo byokuturamu harubadi urwekitweke ekyo ekyashayizirweo kuba wiraya ntakatifu yo mushara obutaka bwekigo obura bwemikono enkumi makumi ngabi na nobukika bwemikono enkumi itano ekyo kiriba kyeyanga lyona lya Isiraeli obutaka bumutwazi kandi obutaka bw'omutwazi buliba ambaju zombiri ze wilaya ntakatifu nobutaka bw'ekigo murubaju wiraya ntakatifu norubutaka bw'ekigo mukono ogwobu gwaizoba nogwo burugaizoba omubura kiganirane nobura obwomwate gwo ruganda rumo kieme obugwaizoba kigobe arubibi rwensi mukono ogwo burugaizoba obwo buliba butaka bomutwazi omulisiraeli mara abatwazi bange batali shuba kushasa bantu bange ensi esigayire bagirekere abaisiraeli nenganda zaabo amateeka agokuonderwa omutwazi inyeruwanga mukama ningamba nti nikimara inywe ba baisiraeli mulekere okugwara no kushasa abantu mukolebi na mazima no bugorogoki mutalishubira kubinga bantu bange mu mataka gabo alikugamba ninye ruwanga omukama eminjani efa nebati mukoze ebyamazima efa nebati bigire kipimo kimo ebati eiganirane nekichweka kya 10 kye homeri yo eiganirane nekichweka kya 10 kye homeri kandi eomeri ebeniyo eba yokulengerao eshekeri egera makumi gabiri eshekeli 5 zibe shekeli 5 eshekeli ikumi zibe shekeli ikumi kandi emina yanyu egire eshekeli makumi gabiri ebiyongo byanyu bibe biti buli emo yengano yo ekichweka kya mukaga kya efa kandi buli homeri yeshairi nayo yo ekichweka kya mukaga kya efa ekipimo majuta ekirikuragirwa bulikoli ekoli nechusha eyomeri inamu ebati 10 mugiyeyo ekitweka kya 10 kyebati bulika omuli Isiraeli bulibuyo bwentama bikumbibiri eongemu entamemo mugire byongo byensano ebyongo byokokibwa ebyongo byemirembe arwenya tano ya mafuganyo alikugamba ninye ruwanga omukama abanyansi bona barataga kuwa omutwazi wa Isiraeli byongo ebibyona kandi omutwazi wenene niwe araragirwaga kugira ebiyongo byokokibwa ebiyongo ebyensano ebiyongo byokunywa ebiyongo ebyabiro bikuru na kwezi kwemire na sabato zona na biro bikuru byona ebiragirwe ebyeyangalya Isiraeli agire ebiyongo byenyatano ya mafu ebyongo byokokibwa ebyongo byensano nebyongo byemirembe arokuatirira eyanga lya Isiraeli ebiro bikuru inyeruwanga omukama ningamba nti akiro kyambere kyo mwezi gwa mbere okwatenumi yekigeto etaina kamogo oshemezerwe nsinga omkwani akwateyo bwamba bwekitunganwa ekyaitwa a uh, rwenyatano tano yobufu abusige emiziringiti ya rwensinga epembe ina z'omukugiro gwa rutale na miziringiti yekigi kyanyakabuga iyo munda okolega otyo na kiro kya mushanju kyo mwezi aruo muntu wena wena afakaize ekyekundo anga afakazibwe obutamanya niko arataga kuwasirira atyo rwensinga akirokya 12 kyomwezi murashemezaga ekiro kikuru kya pasika ebiro mushanjuni mulya omugate ogutaina itumbyo akirekyo kyonene omutwazi agire enumi yekigeto akwatirira mafu arwawenene nabanyansi ombiro mushanju byekiro kikuru bulikiro atambire omukama ikiyongo kyokwokibwa nizo zona amo enumi zebigeto mushanju nempaya zentama mushanju Estaina kamogo ateo nempaya yembuzi arukiyongo tano ya mafu ebiyongo ebindi yatewefa yemyaka arwabuli numi efa arwabuli mpaya yentama kandi buli efa egendanwe nehin emo ya majuta akiro kya 15 kyo mwezi gwa mushanju akiro kikuru kyensisira ekyebiro mushanju omutwazi agire byongo byonene byonene ebyo arwenya tano ya mafu ebyo kuokibwa ebyensano nebyo majuta